www.paltalk.com Soba Put vjernika Put vjernika Zato mine kada se spominju, uvijek se spominju u množini, jer ih ima puno. Balave taj zabuda je mnoštvo i tmina u tim zabudama je mnoštvo. Ali uputa je jedna i svjetla upute je jedna. Zbog čega to čini Allah te barek ve taala prema svojim robovima? Zato što je on wa kana bil mu'minina rahima, zato što je on milostiv prema svojim robovima. فتراهم كم سالت دمع كم سالت دمع كم سالت الدمع بها بدمي došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet lomi kiču. بوضوء نجم بوضوء نجم في القمم صفات بجميل صفات هو نفس منهج يميتوا منهج علينا الله وجهه عليه جبت ونور يجف مداد ويعلو حدادي pogotovo danas, kada je jako malo oni koji na umu imaju ova razmišljanja i koji se ovim razmišljanjima samo bave i zabavljaju, jako je rijetko, jako je rijetko naći nekoga ko će te novo podsjetiti, naći nekoga u kome ćeš uzeti primjer i uzor, pa biti od takvih i slijediti ispravno.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 Već se okrene drugima, njih vodi, njima se okreće i oni mu draži. I najveće je čudo da čovjek čuje njegovog pozivača, pozivača Allaha tebarek wa ta'ala, koji ga poziva Allahu Đalešanuhu sa jasnim dokazima, koji su došli od Allaha, gospodara svih svjetova, a zatim da odbije taj poziv i da se ne, ne, ne odazove. Da sazna čovjek kako je vrijedna trgovina sa Allahom Tebare Kretara, a potom trguje sa drugima a ostavi Allaha Đalešanu, da sazna za njegovu moć i snagu, a zatim se drugih boji i od drugih strahuje, a ne strahuje i ne boji se od Allaha Đalešanu. Da zna za njegovu srđbu i žestinu njegove kazne, a nakon toga suprostavlja se Allahu Đalešanu i odbija mu se pokoriti. Da sazna za njegove riznice, i njegovo bogatstvo, a zatim da od drugih traži i moli, a ne od Allaha Đelešanuhu. Da sazna za njegovu nagradu, a zatim radi za nagradu drugi, odbijajući nagradu gospodara svih svjetova. Da sazna gorčinu i tere prezivanja srca za nekog drugog, a zatim se ne vrati i ne traži utočište u blagosti i dobroti Allaha Đelešanuhu. A najveća i najčudnija stvar od svih jeste, braćo, da čovjek spozna da mu, je Allah, da mu Allah Želešanu mu treba, da o njemu potpunosti ovisi, ali i pored toga od njega se okreće i ide onome što odvraća i udaljava od Allaha Želešanu. Ibn Al-Kajim, rahmehullahu ta'ala, govoreći o celokupnom putu jednog vjernika, kaže da taj put trasiraju ili određuju tri kuranska ajeta. Kaže Allah dželle vala nestezbilla Ja ayuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran katira O vjernici puno zikrite Allaha dželle O vjernici puno spominjite Allaha dželle šanuhu wasabbihuhu bukratan wa asila i naveče i ujutro ga slavite i hvalite. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. On je onas, onaj koji vas blagoslovi, on i njegovi meleki, kako bi vas izveo iz tmina na svjetlo. Okjane bil mu'minina rahima, a prema vjernicima je milostiv. Tahijetuhum jevme jelkavnehu selam. Njihov pozdrav na dan kada sretnu Allaha Đalešanuhu, bit će selam. Wa addalahum ađeren kerima i on im je pripremio plemenitu nagradu. Pa kaže Ibn Al-Kajim, rahmehullahu ta'ala, početak njihovog puta, to jeste početak puta Allahovih robova, jeste ono što je što se nalazi u prvom od ovih ajeta, a to su riječi Allaha Tebare Kvetala, o vjernici, puno spominjite Allaha Đalešanuhu, puno ga zikar činite. Vjernik na početku svoga puta mora puno da zikri Allaha Đalešanuhu, da ga stalno spominje danju i noću. Da stalno mu Allah Tebare Kvetala bude na umu, i da stalno ta veza sa svojim gospodarom Azza wa Jal jača kako bi se on približio gospodaru svih svjetova i kako bi mu on stalno bio na um. Zatim kaže, kada vjernik krene ovim putem, putem stalnog zikra Allaha te barek vatala, stalnog sjećanja na svoga gospodara Azza wa Jal, i ustrajnošću na tome, danju i noću, kaže druga dionica puta ili sredina tog puta jeste ono što Allah te barek ve taala spominje u riječima huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima on je onaj koji vas blagosila on i njegovi meleki koji vas blagosilaju da bi vas izveli iz tmina na svjetlo iz tmina zablude ili istmina zabuda na svjetlo upute. Zato otmine kada se spominju, uvijek se spominju u množini, jer ih ima puno. Dalale taj zabuda je mnoštvo i tmina u tim zabudama je mnoštvo. Ali uputa je jedna i svjetlo upute je jedno. Svjetlo upute je jedno. Zbog, te, zbog čega to čini Allah te barek vatala? Zbog čega to čini Allah te barek vatala prema svojim robovima? Zato što je on vatjane bil mu'minine rahima, zato što je on milostiv prema svojim robovima. Zato što je Allah te bare kvatara milosti prema svojim robovima, pa zbog toga ih blagosilja i pruža im zbog njihovog zikra i stalnog spominjanja Allaha te bare kvatara i nastojanja da mu se približe, Allah Đelešanu ih pomaže svojim blagoslovom, a i meleki čine i daju blagoslov i mole Allaha te bareke ve taala za pomoć i oprost vjernicima pa tako izlaze vjernici iz tmina džahilijeta neznanja iz tmina grijeha izlaze na svjetlo upute Allahom te bareke ve taala dobrotom i milošću i to je kaže srednji put koji vjernici idu nakon nakon dakle prvog prvog puta na kome su, na kome su zikrili Allah te bareke ta'ala. Dok je, kaže, završetak njihovog puta, ono što je sažeto u riječima Allaha te bareke ta'ala, tahijetuhum jevme jelkavnehu salam. Njihov pozdrav na dan kada ga sretnu, kada stanu pred Allaha Đelešanuhu, bit će selam. To jeste sa selamom će i Allah te bareke ta'ala selamiti i oni će se međusobno selamiti i u džennetu će se selamiti sa selamom s kojim se danas vjednici selame na ovome svijetu. I neće imati ni merhaba, niti zdravo, niti čao, niti s Bogom, niti dobro jutro, niti bilo što drugo. Biće samo jedan pozdrav, pozdrav s kojim je Allah Đelešanu zadužio ovaj umet, a to su riječi Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Tako da će susret Allaha Đelešenhu sa njegovim robovima vjernicima biti prijatan i ugodan. Biće susret oni dakle Allahovih robova koji su robovali svome gospodaru Azza wa Đel bili u njegovoj milosti pa ih on izveo iz mira na svjetlo a zatim bio blag i milosti prema njima oni ustrajali na tome i došli do svoga gospodara Azza wa Jal, susreli ga, a on ih selami najlepšim pozdravom, pozdravom muslimana. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا i on im je pripremio plemenite nagrade. On im je pripremio plemenite nagrade. Nagrade kakve čovjek na ovome svijetu ne može se predstaviti. Zašto? Zato što su, kada su saznali za Allaha dželle šanuhu pohrnili su njemu i pokorili se njemu kada su čuli njegovog pozivača odazvali su se i prihvatili kada su saznali za trgovinu Allaha dželle šanuhu koju je ponudio prihvatili su da trguju sa Allahom dželle šanuhu pa su dali ono što se od njih traži da bi im uzvišeni uzvratio sa nagradom, pementom koja ih čeka i na dunjalu i na ahiretu. Zatim kaže Ibnul Kajim, Rahme Hullah Tana, Znajte da je zemlja fitre, to jeste čist, čiste ljudske prirode, kaže prha i pogodna za svako sjeme koje se u nju posije. Ako se u nju posadi drvo imana i bogobojaznosti, plodovi će biti slatki za cijelu vječnost to jeste sa fitrom s kojom te Allah Đelešanu ustvara, ona je takva da je poput blagoslovljene zemlje koja je pripremljena za usjev i prihvata svako sjeme koje se, koje se posadi. Pa ako to sjeme bude ono koje je sjeme imana i bogobojaznosti, onda će plodovi toga zasigurno biti slatki i ukusni i takav će imati dakle te plodove u, svo, u celokupnoj budućnosti, to jeste u vječnosti. Međutim, ako se u tu zemlju posije drvo neznanja i strasti, svaki plod bit će gorak i neukusan. Ako se u tu zemlju, u tu čistu prirodu zasad je dakle plod džahilijeta i neznanja, plod strasti, gdje čovjek neće imanu Allaha Đelešanu, gdje neće takvalu ko Allaha Tebare Kvetara, već hoće da bude sljedbenik svoje strasti, sljedbenik, sljedbenik svoga neznanja, sljedbenik onoga na čemu je našao ljude oko sebe, većinu ljudi oko sebe, koji neće Allahov dina, hoće svaki šeitanski i tagutski zakon i vjeru s kojom je Iblis došao na zemlji, onaj ko zasadi takvo sjeme, naći će plodove tog sjemena da su gorki i neprijatni i neukusni i tako će proći i u životu na Dunjavuku, a tek je gorko ono što ga čeka u životu na, na Ahiretu. Zatim kaže Ibnul Qajim Rahmanullah Ta'ala Vrati se Allahu uzvišenom i neka On bude u tvome oku i tvome sluhu, u tvome srcu i na tvome jeziku i nikada nemoj ova četiri čula odvojiti od njega Subhanahu Ta'ala kao što je došlo u hadisi kuciju u kome kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe ta'ale Doista Allah je rekao Men aada li walijan onaj ko ustane protiv moga prijatelja, فقد آذنته بالحرب يا سمو بيابي رد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه Sa ničim mi se moj rob ne može više približiti od onoga što ja volim, nego li sa izvršavanjem onoga što sam mu fardom učinio. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه hatta uhibbe. I neće prestati moj rob da mi se približava izvršavajući napile <clears throat> sve do ga ja ne zavodim. Fa idha ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. A kada ga ja zavodim, postanem njegov sluh kojim on čuje. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. I njegov vid kojim on vidi. ويده التي يبطش بها إن يقوى روك كل من ضهبة ورجله التي يمشي بها إن يقوى نغا كل كراچه وإن سألني لأعطينه Ako me zamoli, ja ću mu se odazvati. Wala in ista'adani la uidhanna. Ako od mene zatraži pomoć, ja ću mu je dati. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته I kaže uzvišeni, oko ničega se više ne dvomim kao što se dvomim oko toga da uzmem dušu svome robu. On prezire smrt, a ja prezirem, a ja prezirem da ga ražalostim. Ja prezirem, prezirem da ga ražalostim. Pa se iz ovog hadisi kuce vidi cijenjena moja braćo, da onaj ko se iskreno vrati Allahu te barek ta'ala, da onaj ko se iskreno pokori gospodaru svih svjetova, da mu Allah jalla šanuhu nudi veliko ogromno dobro. Da mu nudi gospodar svih svjetova garanciju da njegovo uho neće slušati osim ono što je u čemu Allaho zadovoljstvo. I da njegovo, njegovo oko neće gledati osim ono sa čime je gospodar njegov zadovoljen i da njegova ruka neće činiti osim ono sa čime Allah dželle šanuhu zadovoljan i da njegova noga neće kročiti osim tamo gdje je zadovoljstvo njegova gospodara azzawajal da njegove ruke neće se podići i njegova svedova neće uputiti a da mu Allah dželle šanuhu neće uslišati on neće zatražiti od svoga gospodara pomoć koja mu je stalno potrebna a da mu je Allah dželle šanuhu neće dati Kada vjerni se vrati gospodaru svih svjetova, naći će ovaj hajr kod Allaha Đerbešanu. Naći će ovo dobro i ovaj bereket. Zbog toga, cijenjena moja braća, ne preostaje čovjeku ništa. Ništa drugo i bolje, osim da se pokori i vrati gospodaru svih svjetova. I da učeće Allahov din, da dobro sluša poruke Kur'ana i sunneta i da se tome pokorava i da primorava nefs da bude pokoran i poslušan. Jer doista danas je najveći broj oni koji svojom vanštinom obmanjuju druge i misle da će tim obmanuti Allaha te baraka ta'ala. Međutim, Allah uzvišeni zna šta kriju ljudska prsa. Allah uzvišeni dobro poznaje šta kriju ljudska prsa. Zato neka se rob okrene iskrenom gospodaru svih svjetova i neka traži ispriku kod Allaha Đelešanuhu, a nemoj da se osvrće na to što ljudi govore o njemu, jer će na danu povratka Allahu Đelešanu zasigurno osamiti se sa svojim gospodarom i uzvišeni će ga pitati za sve ono što je činio. Allah Đelešanu molim da nas učini od onih koji se iskreno pokoravaju i koji iskreno obožavaju i robuju Allahu Đelešanu i dosljedno slijede sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> www.paltal.com soba put vjernika put vjernika Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Zato cijena moje braćo trebamo da znamo da svako dobro i zlo počinju razmišljanjem o jednom ili drugom Zato što je razmišljanje prva faza tijenja i žele za odricanje od nečega ili pak ljubav prema nečemu. Najbolje razmišljanje jeste razmišljanje, braćo, o onome što koristi na ahiretu. Zatim, o načinu stecanja te koristi. A zatim razmišljanje o onome što šteti na ahiretu, i razmišljanje o onome kako se od toga zaštititi. Ova četiri razmišljanja jesu dakle najbolja razmišljanja kojima treba vjernik da se bavi. Zato što su ona, ona vezana za ono što je neizbježno, a od čega čovjeku zavisi, zavisi njegova vječnost. I za ovih razmišljanja slijede još četiri korisna razmišljanja a to su kao prvo razmišljanje o onome što koristi na dunjaluku i kako to steći, zatim razmišljanje o onome što šteti na dunjaluku i kako se od toga zaštititi. Oko ovih osam razmišljanja, kaže Ibnul Kajim Rahmehullah Abdala, koncentrišu se misli mudri i pametni ljudi. To jeste, pametni i mudri ljudi od svih drugih razmišljanja imaju koncentraciju na ova četiri razmišljanja. O onome što će ti koristiti na ahiretu i onome što te vodi to, toj koristi ahiretskoj. Razmišljanje onome što će ti štetiti na ahiretu i kako se zaštititi od toga. Razmišljanje o koristi na Dunjaluku i kako je steći i razmišljanje o šteti na Dunjaluku i kako se nje i kako se nje sačuvati. U svemu ovo, ovome bojeći se Allaha Đelešanuhu da ne prekoračiš njegove granice. Osnova ovih razmišljanja, braćo, jeste u razmišljanju Allahim Đelešanuhu blagodatima, i Allahom, Allahu u stvorenjima. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, tefekkaru fi kulli še'in, ola tefekkaru fi Allah. Razmišljaj, razmišljajte o svemu, a nemojte razmišljati o Allahu te barak i ta'ala, to jeste o biću Allaha Đelešanuhu. I kao što je došlo u predaju Tebu Ebu radi Allahu anhu, da kaže, kada Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, tefekkaru fi halki Allahi, ola tefekkaru fi Allah. Razmišljajte onome što je Allah te barek ta'ala stvorio, a nemojte razmišljati o Allahu Đelešanuhu kao biću. Svakako, da vjernik, razmišljajući ispravno, razmišljajući onome što je Allah te barek ta'ala dao od znakova, u onome što je stvorio, jeste u stvari način da vjernik dođe do spoznaje gospodara svih svjetova. Čitajući Allahu te barek ta'ala knjigu, vjernik se mora uključiti da razmišlja o porukama Allaha te baraka ta'ala. Čitajući Allaha Đelešanuhu ajete u kojima je on sebe opisao najlepšim imenima i najboljim svojstvima, najsavršenijim svojstvima, jeste u stvari učenje o Allahu Đelešanuhu koje gospodar svi svjetova. I kada vjernik uči Allahova imena i svojstva gospodara svih svjetova, saznaje o veličini gospodara svih svjetova, saznaje o snazi Allaha Đalešanu, saznaje o njegovoj moći, saznaje o njegovom bogatstvu, saznaje o milosti Allaha Đalevala, saznaje o kazni gospodara svih svjetova. Pa kada naučiš Allaha Đalešanu, kada se naučiš i podučiš koji je tvoj gospodar, neće vjernik tada imati izbora osim da se pokloni onome o kome je saznao da je on onaj koji je apsolutan. Onaj koji je bez manjkavosti. Onaj u čim je rukama vlast na nebesima i na zemlji. Onaj kod koga su sve riznice. Onaj koji sve održava. Onaj koji oživljava i usmrćuje. Onaj koji kažnjava i nagrađuje. Onaj koji će na koncu ljude i džine smestiti u džennet ili džehennem. Tako cijenjena moja braćo, ova razmišljanja dovode roba do spoznaje Allaha Đelešanuhu i dovode roba do ljubavi prema Allahu Đelešanuhu. Kada rob razmišlja o ahiretu, o njegovoj vječnosti i vrijednosti, te o dunjalu i njegovoj prolaznosti, prolaznosti i bezvrijednosti, to kod njega izaziva čežu za ahiretom i odricanje od dunjaluka, a samim tim ga dovodi do ozbiljnog shvatanja i razumijevanja stvarnosti, te ga čini marljivim trudbenikom koji se sprema za dan povratka, povratka Allahu te baraka ta'ala. I svakako da onaj koji razmišlja o ahiretu, koji razmišlja o dunjavuku, gledajući Kur'anom i sunetom u jedno i drugo, neminovno će postati onaj koji će biti sa svojim razmišljanjem u jednom posebnom stanju odvojen od drugih koji će biti u sasvim jednom drugom stanju. Pogotovo danas, kada je jako malo oni koji na umu imaju ova razmišljanja i koji se ovim razmišljanjima samo bave i zabavljaju, jako je rijetko, jako je rijetko naći nekoga ko će te novo podsjetiti, naći nekoga u kome ćeš uzeti primjer i uzor, pa biti od takvih i slijediti ispravno. Nažalost, danas su ljudski razumi opterećeni razmišljanjima o raznoraznim stvarima, a u najvećem broju slučajeva o stvarima od kojih nikakve koristi osim štetenima. Inša Allahu ta'ala sljedećom prilikom gledat ćemo da spomenemo nekoliko tih pogrešnih i loših razmišljanja koja čovjeka odvode od puta Allaha te ta'ala i nanose mu štetu na dunjavu i na ahiretu. Allaha Đelešanu molim da nas pomogne na istini Allah uzvišenog molim da naše misle, misle usmjeri ka onome što će nam koristiti na dunjavku i na kretu, ka onome u čemu je zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu, ka onome što naš gospodar uzvišeni vodi, ka onome što nosi svako dobro dunjavku i ahireta. Allaha Đelešanuhu molim da pomogne istane muslimane širom svijeta, da pomogne potlačene vjernike, uzvišenog te barakatale molim da zarobljene izvede na slobodu, da ih oslobodi, da ih vrati svojim porodicama, da ih oštedi slušenja koja ne mogu podnijeti. Allaha Đelešanuhu molim da svakoga onoga koji je u robstvu, zato što je rob Allahu Đelešanuhu, da mu pomogne i da ga izvede na slobodu. Allah Đelešanuhu molim da pomogne džihadi muđahide širom svijeta. Allah Đelešanuhu molim da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Allah uzvišeno molim da im pomogne svojim vojskama, kao što je pomogao svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove časne ashabe u svim bitkama Allah dželle šanu molim da nas učini od pomagača ovoga dina i da nas iskoristi prije naše smrti Allah dželle šanu molim da nas usmrti na riječima la ilaha illallah muhammedur rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Soba put vjernika podrobnosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, uvjerni, soba put, uvjerni. koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika